Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշար։ 12-ին եւ 13-ին Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանները Մայրաքաղաքի Թատերասեր Համրոցյանը ներկայացան նոր բեմադրությամբ։ Լավեր ժողովրդական արտիստ Քաջի Խարությունյանն առաջին անգամ չէ որ ձեռքի զարկում ռեժիսորական աշխատանքի։ Այս անգամ նրան գրավել է Վազգենոյանի Ակամա մեղավորներ տրագիկոմեդիան, որի հիմքում գրողի մեծ մամը պատմածքն է։ Հատկանշական է, որ փոքրաձավալ այդ պատմածքը հեղինակի կողմից պիեսի վերածվելուց հետո այն ոչ միայն ժանրային եւ ցավալային առումով է փոփոխությունների ենթարկվել, այլև բովանդակության, հաջողությամբ միահյուսելով ողբերգականն ու կոմիկականը, բացելով ասելիքի նորանոր ենթաշերտեր, առավել գունեղ ու զգացմունքային արտահայտչամիջոցներով հարստացնելով այն։ Ներկայացումը, որի բեմադրիչն ու երաժշտական ձևավորողը Քաջի Խարությունյանն, ռեժիսորի ընթերական ԼՂՀ վաստակավոր արտիստ Սամվել Եբրիյանը, նկարիչ ձևավորողը Զորի Գալստյանը ջերմոցական գիտահանդիսատեսի կողմից։ Ներկայացման առաջին տեսարաններից մինչև վերջ հանդիսատեսն իրեն զգում էր որպես բեմում ծավալվող գործողությունների անմիջական մասնակից եւ իր ծիծաղով ու ռեպլիկներով արձագանքում էր բեմում կատարվող գործողություններին։ Գյուղից ի վեր հայ օջախի պահապան հրեշտակն ու օջախի շենպահողը հայ կինն է, ով ոչ միայն ամուսնու թերթիկունքն է, այլև ընտանիքի անդամների հոգսերն իր փխրուն ու սերին առած մայր ու տատ։ Ավանդաբար հայ ընտանիքի հնասյունն է եղել հայ մայրը, միշտ սիրված ու հարգված Գերդասանի կողմից։ Սակայն նոր ժամանակների հետ նոր բարքեր են թափանցում մեր ընտանիքները, գլխիվայր շրջելով դարեր շարունակ արմատացած սովորույթներն ու արժեքները։ Միհարկի տակապնող հարազատներին կապողը երբեմն սոսկ արինն է մնում։ Ազգ բարեկամ խորթանում օտարանում են միմյանցից։ Այսպես ազգի դիմագիցն է խաթարվում, կորցնում ենք հայի մեր տեսակը, գենետիկ կոդով մեժարանգված մեծահարկ ու մայրախնամ զավակ կոչվելու իրավունքը։ Այս մասին է ահազանգում ներկայացումը կյանքի ողբերգական ու զավեշտական իրադրություններում ձգտելով մարդուն մարդ պահել։ Thank you. Գործողությունները զարգանում են մեծ մամի դերակատար Ռուզան Գասպարյան ընտանիքում, ում հարսը Թինան որոշել է հանգստանալու մեկնել ծովապ, բայց չգիտի թե ում խնամքին թողնի Պարավս Կեսրոջը, ով գնդապետ ворթումահից հետո ամբողջ օրը նստում է բազմոցի մի անկյունում, բրթեշալը ծնկներին, գլուխը կրծքին հակած եւ առանց տնեցիների օգնության նախ չի անգամ մի քայլ անելու։ Երկար մտմտուկներից հետո հարսը գտնում է երկ հրավիրում է մեծ մամի զարմիկներին, հույս ունենալով, որ գոնը մեկնում է կհամաձայնի խնամեն նրան միջև իր վերադարձը եկել հավաքվել են մեծ մամի քրոջ որդին Հովակիմը, ով երկար տարիներ խաղաղերթի ոլորտում աշխատելուց հետո ռեստորանատեր է դարձել։ Գյուղից եկած գյուղատնտես երկրորդին Սահակը, ավակ թորը սպորտի վարպետ Գեդեոնը, աղջկա թորը երաժշտական ուսումնարանի կլարնետի դասատու Արթուրը։ Տինը լեղը վաստակավոր արտիստ Արմենա Արաքելյան, որ իր ճառը լավ սերտած նախապատրաստվել էր այս ամիտմանը, այսպես է դիմում հրավիրյալներին։ Բարեկամներ, հարազատներ, ես ձեզանից հաղթելու բան չունեմ։ Ուզում եմ ձեզ հետ մի հարցիարքի լուրջ խորհրդակցել։ Ես երողության կարիքը շատ ունեմ, բարեկամներս շատ։ Ուրեմն եղել եմ բժիշկների մոտ, հա։ բոլորը ես միաբերան խորհուրդ եմ որ ես անհապաղ մեկնեմ ծովա։ Ներդերից ասում եմ տեղը չի։ Ատեում գերել է տեղը, բոլորսյան ներվայն եք էլ։ Եթե ես առողջ լինեի, թոշակի չէի անցի։ Անցավ թոշակի իրենց դոշակի։ Եդյոն։ Ես ներողություն։ Թինա, հասկացան, ուզում ես սանատուր եք, ինչ կա։ Իմ ասա տեսնեք, ինչով կարող ենք օգնել։ Բա, ինչի չպիտի օգնենք, բա հարաբասի չէ։ Դե, գիտեք բարեկամներս, բանը նրանումն է, որ չեմ կարող մեծ մամին թողնել այս վիճակում, ախր նրանով պիտի խնամի։ Դու դու այդ ինչեր ես ասում այրիկ, իսկ միջև հիմա ով է խնամել։ Միջև հիմա ես եմ խնամել, հիմա ուշ չունեմ։ Թինա, ինչ ես խալ եմ ասում։ Ինչու ես ինձ կենթանի թաղում։ Ինչու ես ինձ կենթանի թաղում։ Ես քեզ 40 տարի բաղեր եմ։ Անխգը մենակ ես եմ։ Ահա թե ինչ, ուրեմն դրա համար ես մարդկանց հավաքել։ Ամոթ եմ այրիկ, ինչ կասեմ մարդիկ։ Լևոն, լավ կլինի, որ դու լռես։ Մեծ մամն իմ տատն է։ Եթե ես լռեմ, կլինեմ վերջին ապերախտը։ 40 տարի փայր է, դու հիմա իրիք կանեն փայր։ Մայրիկ այդ ոնց կլինի։ Դուրս է գալիս ոչ տղայիդ ես վստահում, ոչ էլ հարցի։ Մեկն է դեպի տղայիս ու հարցից փայր։ Ինչևէ երեխաները։ Մայրիկ դու ճիշտ չես խոսում։ Լարիշ, դու միշտ այս կնոջը դես լսում, միշտ։ Աստված, ինչու հոգիս մի անգամից չես արում։ Իսկի պատի։ Լսում ես, ինչի է բերանը ջուր արել։ դե, Երբ մեծ մամուն մեծ մամ է, շուկա էր գնում, լվացքեր անում, կերակուր էր պատրաստում, տունը հավաքում էր, ինչու են ժամանակ մի շապատ չթողես իր մնա մեր տանը։ Հիմա մեծ մամին հալից գցել ես, թե որքան պահել ենք, երիք է հիմա երկու տարի պահել, երա, Դուդու կերես հարաբարել մեզ համար, վատայև ավարտելություն, թիրա, ասնի խոստեպնետի ես կերջի չեզ խոստ, չեզ խոստ։ Դս ինչ է, ես 40 տարի մեծ մանի համար և հաս եմ եղել, և աղջիկ եմ եղել, և քույր եմ եղել, և ծառա եմ եղել, ինչ ասեք եղել եմ, հիմա ուշ չունել, չեմ կարող անում։ Թինա, ինձ դուրս ես համում եմ տնից, ախր ո՞ր մեղքիս համար, քեզ ինչ վատ բան եմ արել, Ինչու՞ չես թողնում իմ հարգիտաններն են։ Պարզվում է, որ մեծ մամի հասցեին ինչ այդ պահը հնչած սիրո ու հարգանքի հավաստիացումներն ընդամենը դատարկ փուչիկներ եկին, որոնք մեկը մյուսի հետևից պայթեցին օթում, իջիկ դարձնելով հարազատության պատրանքն ու մերձավորի հանդեպ պարտականության զգացումը։ Միայն թորը Լևոնը, դերակատար Էդվարդ Դավթյան, հանձնարավ տատի խնամքը, ինչին էլ Թիման չհամաձայնեց։ Դուք էլ հարազատներ եք, հա? Հարազատներ եք։ Կրակի վրա անգնել մեր վեր, վար վեր, ես չեք հաջի այդ տնաշեններ օրինակ դու եւ յոմ մեծ բանի մեծ թորն ես Չինա Ռոբերովնա Հարեկամության մեջ մեծը փոքր չկա բոլորս էլ հավասար Դու դե հավասար ես ինչու՞ պատի չես տանում բա Կտանեմ կտանեմ նյուրայի աշխել կհանեմ Ձայն չի անի Բայց չեմ ուզում Լևոնի վիրավորած լինեմ Չինա Նյուրա իսկ իսկ սուրի հետ չի հաշտում Նա ինձ կպահի Նշանակում է դու տղամարդ ես Հասկացա Բայ հալիս։ Որ քոլման 5 տարի եք ինչ են փողը տղամարդ չեմ, հա։ Որ տղամարդ է տղամարդությունն ինչ է պատտակից ծած է բանում։ Դարալու։ Իմ բան ուրիշ է։ Ես աղջկա թորը, տղա թորը։ Ամեն բոլորդ գիտեք, որ մայրս Իվանն է։ Այդ երբ Իվաննացավ։ Շատ վաղուց է։ Ինչ է Իվաննացան անում։ Вот такая жесткий Ивандусин. Какой жանի жесткий Ивандусин, բոլորսել ունի։ Գողակի ուչունի, երկա գուչունի, ես չունեմ, իմ է մուժստոյ։ Նամարդ է կնգան զուղնա ետատ է պարդ մեկ առ մեկ դիմակազերծվում են բոլոր հարազատները եւ երբ սեփական շահերով առաջնորդվող ու խիստ հաշվենկած Սահակը դերակատար Սամվել Մկրտչյան, համաձայնում է մեծ մամին տանել գյուղ եւ պահել, նորից բացվում է սիրո ու մեծարանքի սին խոսքերի տուտը։ Մեծ մամը բախտավոր կին է, բայց քան հարազատներ ունեցող մարդը ինչի՞ չպիտի բախտավոր լինի, տես ինչ տղեր քենք է։ Կամի էյակ, որին մենք պահկենք։ Դա մայրն է։ Մայրը սրբություն է։ Լեզություն է մայրը։ Վայ են մարդուն, ով անպատվեց մոսուփանը։ Այդպիսի մարդ իրավը չունի ապրելու։ Հարազատներս, բարեկամներս, եկեք բաժակ բարձրացնենք ի պատիվ այն հրաշքի, որը կոչվում է մայր։ Այս սրբության սրբոցներից մեկն էլ մեր մեծ մամն է։ Խմենք մեծ մամի նետության կենացը։ Ամեն։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ապա դառնանք, հարաբանենք, մեր մեծ մամուս ողքանենք, ասենք այդպես պայքար մնաց արևպես միշտ բառնաս։ Ապրես, ապրես, ապրես, ապրես։ Մեսի։ Բնակապ է, անջարեղ է։ Ես ելս միանում եմ այդ տերաշին։ Մեզ մամը բախտավոր ասպիտակ է զուվել։ Բայց մեր տան պայծառ արեքատն է մեզ մամը։ Արեքատն է, լուսինն է, աստեղն է, բա հարաբացի մայրը ո՞ս պիտի լինի, հա։ Հարցս հենց որ երեխան բերեց, աղջիկ եղա, անունը Ակուր մեծ մամի անուն ինչ է։ Մեծ մամի անունը սպասի իշե։ Արժունույ։ Հը։ Հա։ Ես մամի անունը ինչ է։ Այ, ողբան զքես։ Ով մեծ մամի աղջկա քոր։ Դու ինչ եմ մեծ մամյաններ չտես։ Վայ, վայ, վայ։ Քինարը մնա։ Ես հարիթը ինչ եմ մեծ մամյաններ չտես։ Հարկավոր է շարամիը ցուցակից աննը ջեն ջեն։ Ամոթ քե։ Ես մեծ մամին կոնո չգիտես, ես մեծ մամին միջերում մեծ մամին։ Մորս դրոցանունը մակթաղին է։ Հանգուցյալ հայրս Մագդա էր ասում։ Հա։ Ուրեմն նախ չգեղավ անունը Մագդա էր։ Դրանից հետո ամեն ինչ հարթվեց ու խաղաղվեց։ Բոլորը նորից դարձան սրտացավ ու մտերիմ բարեկամներ, հիշեցին, թե մեծ մամն ինչպես էր իրենց սիրում։ Մի պահ թված հետևում են մնացել բուխն ու կրքոտ վիճաբանությունները, փոխադարձ խայտոցներն ու մարգավեգող ակնարկները, հենց բոլորեցին քեֆի սեղանի շուրջը։ Ուղակին առաջարկում է ոտնկայս խմել թինայի կենացը եւ այդ մեծադեղորդ խոսքերի արանքում են པարսե դառնում, թե ինչն է դրթել Սահակին նման որոշում ընդունել։ Ինչ հարգավոր է հիմա մի տերեկան։ Ինչ տերեկան։ Առայ որ գնդապետ Գեգամ Արշալյանի մայրը գտնվում է տղայի շնանքի տակ։ Ահվես։ Ինտեվաբար եւ բնականաբար ուզում ես մեծ մամի միջոցով երեք տենյականոց բնական ստանալ։ Այո։ Ողություն չեն կանում, ամեն ինչ օրենքով է։ Առանց գլխացավանքի։ Ամեն մեզ մամն ուրիշ չի, որակուց։ Սա չէ։ Իսկ չի լինի իմ մորն էլ վերցես փոխնամակարքան։ Յակամես 4 տենական բնական ստանա։ Ահա 3-ն էլ հերիքի է։ Կինս կարդորը ուղեկին կստանա, տղադ առանց հերքի բնակարան, դու էլ այս գլխարկը ծուր կդնես ու դու նե հենգը Գեգյոն, Գեգյոն, ես դեռ ուտի։ Թող քո կտակները։ Բա, մեր բաժանները սրեկ դատար բաժան չկստի մենք պրոֆեսորն ենք կոնսերվատորիայում։ Ու դոխմով մարդ է։ Արի, ըստ դինա։ Ասում է, լավ է գլոխաս դատար լինի կամ բաժակը։ Դինա քույրի։ Դինա։ Իսկ հիմա եք փառաբանենք մայր կնոջը, առանց որի այս աշխարհում ոչ երջանկություն կա, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Հիմարու գնումնային բոլորս էլ լավ գիտենք։ Օրինակելի հաս։ Հրաշալի մայր հարաբանված ուսուցչուհի, ազնի քաղաքացի, մեծատարով կին։ Մենք բոլորս բան գիտենք, որ Հիլա Ռուբենոնան ինչպես է սիրում եւ հարգում մեծ ման։ Դե այնքան է սիրում, որ մեծ մամին ուզում է փոխարեն մի տեղի տան։ Աշխարհի բոլոր լամայրերը դարմարտած մայրերն են։ Եվ մենք երախտապարտ ենք մեր մայրերին ու պատրաստ ենք նրանց պահել մեր գլխների վրա։ Ով չի սիրում իր մորը, նա չի կարող լինել մեզ հայրենասեր։ Բայց կենացների հեղեղը դարձյալը նմիջվում է փոխադարձ իրավորանքներով ու գործող անձանց անցյալից անսպասելի բացահայտումներով, ինչն առավել դինամիզմ է հաղորդում իրադարձություններին։ Մեկը մյուսին պսակազերծելով ու ստորացնելով կարծես մեծագույն հաճույք է ստանում։ Ավտանեմ, մեկ հարազատ բարեկամներ եք, մեկս մյուսիս պատիվը պիտի պահի։ Հա։ Ես ջան, Դապավալիով չհա։ Այդո, չասացին մի խմին է։ Եվ, դող մարդը արտահատի, խոսի, սաղ մարդորիչ, խոսի։ Հա, ինչ է ուզում ասել է։ հա։ Որ մենք հարազատ բարեկամներ են, մենք իսկիսի պատի պետք է պահեն։ Ավրես ճիշտ է, այս ինչ պիտի ասե, հա։ Որ դիկեն ասել։ Հա, դիջեսել եմ խովում էդ կերասը։ Ամգետակին ջուրեգալ Ժողովրդի կենացը ցավը տանեն, միշտ վերջում է։ Դեմություն քաշորների կենացից մի քիչ արա։ Ես ուզում եմ խմել Հովակին Բայանդուրովիչի կենացը։ Ելայնարը եզրափայտը։ Որքեր համազանը դոլսեի բարձրացնեմ։ Դեմ չկա, մեծ մամից ավտարեմ բոլորն էլ համազանը։ Վայ մեծ մամ, վայ մեծ մամ բամիկ վերել եք, որ կեզ դրդե դուր եք։ Ես եմ տանում, մեծ մամին ես եմ տանում։ Չս չում ասել մի խմի, եկս կելը դերնի։ Ներկայացման վերջին տեսարանները ֆրանսահայ նշանավոր արձակագիր Վահե Քաչայի «Գիշատիչների խնջույքն» է հիշեցնում։ Հարազատներից յուրաքանչյուրը իրեն արդարացնելու համար պատրաստ է դիմացին ոչնչացնել, չխնայելով նույնիսկ տանտիրուհուն, հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ այդ պահին բարելում է նրա հյուրասիրությունը։ Մեծ մամի ավարտող Գեդեոնը դերակատար լավարվազական արտիստ Սամվելի Ղարաբաղյան, ում ամբողջ ներկայացման ընթացքում ջանք չէր խնայում նվաստացնելու մամի աղջկաթոր Արթուրին, իր չարախոսությունների թիրախը դարձնում նաև Սահակին, ընկերնոցը քիչ առաջ խմում էին որպես պատվախնդիր հարազատ։ Բոմակի, դու այդ երբ ես ամուսնուս անունով, քեզ համար մեզ աստացել։ Դու ես ավազակին ես ավատում։ Արավ, արավ, դենը կտրի։ Դու ես բակասը չես։ Իսկ դու այդ երբ եք սուրբ հրեշտակ դարձար, հա՞ հարցնում են քեզ։ Ինչ իրավունքով ես ամուսնուս անունը արագավորում։ Ես էլ քեզ հարցնում եմ որտեղ են մորուս ոսկիները։ Ինչ ոսկիներ։ Ճակատի ոսկիները 12 հատ։ <laughs> Հա։ Լավ է, հաշիվ գիտես։ Ես իմ բաժինն եմ ուզում։ հա, Լսում եք։ Նա իր բաժինն է ուզում։ հա։ Լավ, դուք ես պետք որ ձեր բաժին եք ուզում, բայց պարավի գյուղում ինչու է պետք է պարավ։ <laughs> Դու ոչ կլանումը չտա։ Է, հարամոտ է, մեծ մարդ ես։ Հա, շնորհակալ եմ, տեսնում եմ, ինչպես է պահում մեծ սակիվը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այդպես է ամեն ինչ մոռացել եք, հա։, հա Ինչն է, եմ մոռացել, ամեն անգամ մոռացել եք։ Ուսի, ով է հորդ գերեզմանին մարմարը արձական գցրել, հա։ Չլվի քո գրպանով։ Ես չեմ արմար հատուցից վերել։ Ուրեմն դարձե չանես։ Արմարդիկ ես ժամանակ չունեմ, դուք ձերկերիվը կարող եք հետո է շարանակել, պարամ իմ բերեք տանեմ։ Բերեք կրակելա բենզին աստա, պարամ մի աստա, երեք սենյական բնակարնի օրդեր աստա, կոչված հարազատներն իրար կոկորտ էին կրծում, չմոռանալով մայրերին նվիրված երկերով ու բանաստեղծություններով համնել իրենց ներկողները, մեծ մամի կենացը, մեծ մամը մեր տողմածառն է, մենք մեծ մամի առած լավությունները թե մոռանանք, նշանակում է մարդ չենք, Լևոնը հայտնում է, որ մեծ մամը հնարավորություններն են, ինչը Վազգեն Օվյան դրամատուրգի տաղանդի վկայությունն է։ Իշենք նրա մեծ նորեցին եւ բարեկողին գործերը եւ այն մեծ հաջողությունն ու հանդավառությունը, որին արժանացան Անիսավեսի կողմից։ Տեպե թատրոնն այսօր ներկայացումներով հանդես է գալիս մշակույթի եւ երիտասարդության բալատի մեծ դահլիճում, որի բեմական հարմարությունները լավագույն հուսալուտեր են թողնում։ Այնուամենայնիվ հանդիսատեսը գոհ է զարգացումից, վկան լիաթոք ծիծաղն ու դահլիճի ջեր մարզականքը, որոնք ուղեկցում էին ողջ ներկայացումը։ Ի պատիվ դերասանների պետք է ասել, որ գրեթե բոլորն են, այսպես ասած, մտել էին կերպարի մեջ, միսուարյուն տվել նրանց, արել առավելագույն ուժերին ներածի չափով։ Հատկապես կառանձնացնեինք առաջին անգամ լուրջ դերով բարձրացած Վլադիմիր Միքայելյանի Արթուրի դերակատար եւ Ռուզան Գասպարյանին, մեծ մամի դերակատար։ Առաջին քննությունը մասնագիտական կրթություն ունեցող դերասանները պատվով բռնեցին։ Վառ ու գունե խաղ ցուցադրեցին Քաջի Խարությունյանը, Սամվել Եվրիանը, Արմեն Արաքելյանը, Սամվել Մկրչյանը, իսկ նրանց երիտասարդ խաղընկերներին Էդվարդ Դավթյանին ու Դիանա Մելիսեթյանին մաղթենք անկաշկանդ ու ավելի բնական խաղարվես մշակելու ունակություն։ Ներկայացման ինչ-ինչ դերությունների վրա կանք չեն կառնի, հատկապես որ ներկայացման ավարտին դերասաններից ոմանք խոստովանեցին, որ հոսմունքից խոսքային անհարթություններ են փոքրիկ զրույց ունեցանք բեմադրիչ լղե ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանի հետ։ Պիեսի պատմությունը շատ երկար է։ Այս պիեսը գրվել է դեռ լավ ժամանակվա թատրոնով, պատվիրել է այդ ներկայացումը, բայց ինչ ինչ պատճառներով հնարավորություն չի եղել պիեսը բեմադրվել, որովհետև Կարապետյանը մահացել է, բայց դե ստացվել է այնպես, որ այդ պիեսը միշտ եղել է մշտադրության կենտրոնում։ Մտածել եմ, որ սա պետք է մեր ժողովրդին միտքը, թեման, արդիականությունն է Մի խոսքով հոգեհարազատ պիես է, դրա համար ընտրել եմ եւ պիեսը կյանքի եմ կոչել փաստորեն։ Ես որ խաղացինք, չգիտեմ, իմ կարծիքով ստացվել է։ Դալիճի արձագանքը դա է, այո, այո, իսկապես եւ պետք է էպսի էպսի մի բան պետք է դերակատարներն էլ շատերը ոչ խղկված դերասաններ են գլխավոր դերակատարը տատիկի դերը կյանքում էպսի դեր մեզ դեր խաղացած չկա եւ ես հա վստահ տվել եմ այդ դերը իրեն իմանալով որ ինքը տակից դուրս կգա եւ փարկու պատիվին որ հաջողել է կարողացել է բոլոր դեպքերում համարյա 80-90%-ով կատարել են ես գոհ եմ մեր դերասաններից գոհ եմ թատրոնի մեր այս անձնակազմից այսօրվա ներկայացման Ինչո՞վ փոփոխություններ կատարվել են պիեսում, մենք ժամանակի աղումով փոփոխություններ կատարվել է ճիշտն ասած շատ փոփոխություններ կատարվել։ Պիեսը ընդհանրապես մեծ պիեսա ծավալով շատ մեծ։ Ես համարյա կեսը կրճատել եմ։ Հիմա գիտեք հանդիսատեսը ժամկետից ցավել չի կարող ներկայացում դնել։ Իսկ այս ներկայացումը տևել է մի ժամ 15 րոպե։ Ամենակարևոր տեղերը պահել եմ, կրկնող տեղեր կար, կրկնող մտքեր կան բանալի, հանել եմ, ժամանակակից եմ դարձրել ինչ որ բաներ։ Այսինքն կարելի է ասել համահերինակ։ Այո, Փարքո պատիր Էլիբեր Վազգենովյանին, որ այսպես է գրել, այդ հերինակին ես շատ-շատ եմ սիրում ճիշտ ասած։ Ներկայացումը գնալով ավելի կհղկվի եւ կդարձնեն լրիվ իրենց միսը արյունը եւ ներկայացումը հանգիստ կգնա։ Հանգիստ կգնա ներկայացումը եւ ես ցանկանում եմ որ այս ներկայացումը ներկայացումը երկար կյանք ունենա։ Խաղանք յուղերում, խաղանք օրերս այդտեղ։ Ինչ դժվարություններ էիք ստիպված հաղթարել։ Մեծ դժվարություններ ենք հաղթարել, ոչ մի կոպեկ չի ծախսվել այսպեսի վրա, թե հագուստի, թե դեկորների, թե շատ-շատ բաների վրա բացի աֆիշներից։ Ոստեղ փողը չի կարևորը, այլ կարևորը սերնա դեպի բեմը, կարևորը սերնա դեպի իր կերպարը եւ կարևորը այնա, որ ինչ որ այսօր տեսանք։ հաջորդեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ոսկանյանի, ինչու՞ ռեժիսոր Ռոման Պետրոսյանը։